Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում բանակային ձեռնամարտի առաջնության մրցումներ պաշտպանության բանակի զինծառայողների միջև 2020 թվականի աշտանային պատերազմի ամենացորդ նվիրյալը Արթուր Սարգսյան Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում Հայազգի աշխարհարչակ զորավարը Յուհակի Մուրատի Հովակի Մուրադյանի կյանքն ու գործունեությունը այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեգեկատվությունն է տարածել այն մասին, թե իբր հայկական կողմը ռուսական խաղապահների ուղեկցությամբ զորք եւ զինամթերք է տեղափոխել Ստեփանակերտ-Ղայբալիշեն-Լիսագոր-Անտարային ճանապարհով։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը։ Իրականում խաղապահ զորակազմի ուղեկցությամբ այդ ճանապարհով տեղի են ունենում միայն քաղաքացիական անձանց եւ հումանիտար բեռների տեղափոխություն Արցախի բնակավայրերի միջև։ Հիշեցնենք, որ Շուշիի շրջանի որոշ գյուղերի հետ մայրաքաղաքի բնականոն հաղորդակցությունն ընդհատվել է 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանի կողմից Ստեփանակերտ գորից միջպետական մայրուղին արգելափակելու պատճառով։ Հաշվի առնելով այդ լեռնային ճանապարհի աշխարհագրական բարդ ռելիեֆը, երթևեկությունը կազմակերպվում է մեծ ու բարձր մեքենաներով, որոնք ադրբեջանական կողմը փորձ է անում ներկայացնել որպես ռազմական նշանակության փոխադրումներ իրականացնող մեքենաներ իսկ ռուս խաղապահները կատարել են իրենց գործառույթը։ Ամրագրված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ Հաշվի առնելով մարտի 5-ի դիվերսիոն հարձակումը Արցախի ոստիկանների վրա եւ առաջացած լրացուցիչ անվտանգային ռիսկերը, ռուսական կողմն ապահովել է քաղաքացիական անձանց ու դերների անվտանգ տեղաշարժը։ Ավելին, Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ Ադրբեջանը կարակ է բացել Արցախում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը։ Մարտի 22-ին ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի հերթապահ մասում հաղորդում է ստացվել, որ արաբոտյան ժամը 09:30-ի սահմաններում Շարտար քաղաքի բնակիչները համայնքի վարչական տարածքում գտնվող կլազին ծորկոչող տեղամասում գտնվող խաղողագիներում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելիս հայտնվել են ադրբեջանական զինուժի կողմից արձակված քրակի թիրախում։ Խաղայգիներին հարակից ադրբեջանական մարտական դիրքերից քաղաքացիական անձանց ուղությամբ հրաձգային տարբեր զինատեսակներով անկանոն կրակ է բացվել, ինչի հետևանքով դադարեցվել է գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Տեղեկությունը փոխանցվել է ռուսական խաղապահ զորակազմին, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Միաժամանակ շարունակելով տասնամյակներով որթեգրած իրապակառուցողական քաղաքականությունը, Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկ նարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ, բայց իրականում բոլորիս հասկանալի քաղաքական պատճառներով ավելի քան 100 օր է ադրբեջանական կողմը փակե պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Բերձորի միջանցքը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պաշտպանության, սննդելու եւ հումանիտար մյուս բոլոր իրավունքները աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Բանակային ձեռնամարտի մրցումներ Պաշտպանության բանակում օրերս անց են կացվել 2023 թվականի բանակային ձեռնամարտի առաջնության մրցումներ, որին մասնակցել են առաջին փուլում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած զինծառայողները։ Բացի ֆիզիկական ունակությունների զարգացումից ու լավագույն մարզիկներին հայտ բերելուց, մասնակիցների վստահեցմամբ նման սպորտային մրցաշարերը կարևոր նշանակություն ունեն նաև զինծառայողների մոտ անհրաժեշտ բարոյական հատկանիշների ձևավորման եւ ակտիվ հանգիստը նպատակային կազմակերպելու տեսանկյունից։ Լսենք բանակային ձեռնամարտի առաջնության մասնակիցներին ու նրանց մարզիչներին։ Իմ կողմից պատրաստված մարզիկները մասնակցում են 4 քաշային կարգում։ Այս պայ դուրությամբ բոլորն են մասնակցում են պատշաճ մակարդակով լավ։ Շատ կարևոր է մեր համար այս մրցումները բոլոր մարզիկների համար հնարավորություն է տալիս իրենց ուժերը իրենց ուժերի վրա վստահ լինելու մասնակցին այս մրցումներին, բոլորը թող հաջողությամբ գրավեն պատվավոր տեղեր։ Ըստ քաշային կարգերի կազմակերպած մրցումներն անցել են բավականին համառու մրցակցային մտնոլորտում։ Գիտակցելով նման մարզաձևի կարևորությունը, տղաներն ամեն ինչ անում են իրենց բացկի ուժն ու ստեփական հնարավորությունները գործնականում ցուցադրելու համար։ Ասենք բանակային ձեռնամարտի առաջնության մասնակիցներին եւ նրանց մարզիչներին։ Ավելի կարևոր է զինվորականի համար, քանի որ նա պիտի պաշտպանի հայրենիքը, զինծառայողները այս սպորտաձևին մասնակցելով բարձրանում են նրանց բարոյահոգեբանական վիճակը, ինչու չէ նաև նրանք այս սպորտաձևով փորձում են առօրյա ծառայությունից մի քիչ ցրվեն։ Ավելենք, որ բանակային ձեռնամարտի առաջնության մրցանակային տեղեր զբաղեցրած զինծառայողները ապարգևատրվել են պատվոգրերով, արժեքավոր նվերներով ու առաջնության գավաթով։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Լեռնային Ղարաբաղի Շուշիի շրջանում հրադադարի ռեժիմի մեկ խախտում է արձանագրվել։ Այս մասին հաղորդում է Արցախում ռուսական խաղապահ զորախմբի մարտի 23-ի տեղեկատվական տեղեկագրում։ Դժվարներ չկան։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը հետաքննում է այս փաստը։ Երեք երթուղիներով բարեկեցություն է իրականացվել Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Ապահովել է մարդասիրական բեռներով ռուսական խաղապահ զորախմբի Շարասյան ուղեկցությունը Գորի Ստեփանակերտ երթուղով։ Ստեփանակերտի անապահով եւ բազմազավակ ընտանիքներին ծննդի փաթեթներ բաժանելու նպատակով մարդասիրական ակցիա իրականացվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներ ցակրավորական խմբերը շարունակում են օբյեկտների եւ տեղանքի ականաձերծումը։ հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալը։ Հանուն հայրենիքյան մահացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վար պահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հայրենաց պաշտպաններ դաստիարակելու նպատակով բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք Արցախյան գոյապայքարում մարտիրոսված տղաներին, նրանց ծխրագործություններին, տեղի ունեցած հիշարժամարտական դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ ու նվիրական պատմություն է, մի կյանքի պատմություն, չիրականացված երազանքներով ու իրականության բազմաժանր գույներով։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում մարտի 22-ին կլրանար այդ նվիրյալներից մեկի Արթուր Սարգսյանի ծննդյան 28-ամյակը։ Նրա մարդու եւ զինվորականի կերպարին է նվիրված մեր այսօրվա հայրենիքի ամենածորտ նվիրյալը ակնարկը։ Արթուր Հովիկի Սարգսյանը ծնվել է 1995 թվականի մարտի 22-ին ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Քերդյուղում։ Գյուղի միջնակարգն ավարտելուց հետո ընդունվել է ԱՌՊՀ ֆիզմատ ֆակուլտետի մաթեմատիկա եւ համակարգչային գիտություններ բաժինը։ Եվ առաջին կուրսն ավարտելուց հետո 2013 թվականին զորակոչվել զինծառայության։ Այդ օրերին Պաշտպանության բանակի զորամասեր այցելելով դողերից հեղինակը բացի մեզ առաջադրված կոնկրետ խնդիրները կատարելուց ձգտում էր նաեւ մեր հայրենիքի սահմանները անառիկ պահող զինծառայողների, մասնավորապես այդ կարևորագույն գործընթացում իրենց լավագույն կողմերով դրսևորված անձանց հետ հանդիպել ու զրուցել զինծառայության ու մասնավորապես նրանց հաջողության հասնելու հարցերի շուրջ։ Նպատակը ոչ միայն նրանց արժանինքները ներկայացնելն է, որն ինքնին կարևոր է, այլև այն միջոցներն ու մեթոդները մեր ունկնդիրներին հասցնելը, որոնք մեր տղաներին թույլ են տալիս արդեն առօրյա դարձած խնդիրները լուծել ճիշտ եւ ժամանակին։ Դրանով իսկ նպաստելով մեր պետականության համատանգության ապահովման, բարդ ու պատասխանատու գործընթացի իրականացմանը։ 2014 թվականի հոկտեմբերին հերթական անգամ այցելելով Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ուղությամ գործող զորամասերից մեկը վերոնշյալ եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք իրեն լավագույն կոմերով դրսևորած ժամկետային զինծառայող սերժանտ Արթուր Սարգսյանի հետ։ Այս մասին է պատմում սերժանտ Հոդվածը, որը լույս է տեսել մարտիկ պաշտոնաթերթի 2014 թվականի թիվ 41-ից 42 համարում։ Արթուրի հայրենիքի ու ծառայության նկատմամբ ունեցած կերպարը ամբողջացնելու նպատակով անհրաժեշտ ենք համարում որոշակի կրճատումներով հոդվածը ներկայացնել մեր ունկնդիրներին։ Նախքան զորակոչվելը Արթուրը զինծառայության մասին շատ է լսել, սակայն ինչպես ասում են, լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան հազար անգամ լսել։ Ցանոթ բարեկամներից լսելով Արթուրի զինվորական ծառայությունն ավելի դժվար էր պատկերացնում, մասնավորապես կապված նոր կյանքին ու նոր պայմաններին հարմարվելու հետ, բայց եկել ծառայել հասկացելու համոզվել է, որ ժամկետային զինծառայությունն այնքան էլ դժվարին գործ չէ, ինչպես ներկայացնում են ոմանք։ Արթուրի կարծիքով պարզապես պետք է մարդ տրամադրված լինի զինծառայությանը, դրանից բխող դժվարություններով եւ հպարտ լինի այն բանի համար, որ իրեն բախտեվիճակվել պաշտպանելու ու պահպանելու մեր մեծերի հայերի ու պապերի արյամբ ու քրտնքով ստեղծված հայրենիքի սահմանները։ Խոսելով մարտական հերթապահության ու ընդհանրապես դիրքերում զինծառայության մասին, Արթուրը կարևորելով այն որպես Արցախի պաշտպանությանն ուղղված սրբազան առաքելություն, կարծում է, որ դիրքերում ավելի քան մշտական տեղակայման վայրում զինծառայողները պետք է դրսևորեն առավեր զգոնություն, պարտքի ու պատասխանատվության զգացում, կարգապահություն, հասկանալով, որ իրենցից է կախված ոչ միայն իրենց ընկերների, այլև Արցախ աշխարհի հետագա գոյությունն ու բարգավաճումը։ Այդ իսկ պատճառով Սերժան Սարգսյանը, որպես կրծեր հրամանատար, օգտագործելով իր զինծառայողների հետ մշտական շփումներն ու տարբեր առիթներով ունեցած զրույցները, փորձում է յուրաքանչյուր զինծառայողի գիտակցությանը հասցնել այն գործի կարևորությունը, որ իրենք այստեղ կատարում են։ Իսկ եթե դրա հետ կարողացար զուգակցել ամտանգության այն կանոնները, որոնք սահմանվել են վերադաս հրամանատարության կողմից, ապա կարելի է ասել, որ ԼՂ սահմանի տվյալ հատվածը ուսալիորեն պաշտպանված է։ Զինծառայությունը իրենց հայրենիքի պաշտպանությանը եւ նրա հզորացմանը նպաստելու առաքելությունն է որը դարեր շարունակ պատվաբեր է համարվել հայ տղամարդու համար։ Զինծառայության ընթացքում սերժանտ Սարգսյանը կարևորում է նաև ընկերասիրությունը, կարգապահությունն ու մարդկանց հետ շփվելու ունակությունը ինչն անձամբ իրեն հնարավորություն է տվել զարգացնել կազմակերպչական ունակությունները, որը կարևոր նշանակություն ունի հրամանատարության կողմից առաջադրված խնդիրները կատարելու ժամանակ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ թե հրամանատարության եւ թե ծառայակից ընկերների սերն ու հարգանքը վայելելու համար։ Դերևս դա է պատճառը, որ իրեն վստահվել է ջոկի հրամանատարի պատասխանատու պաշտոնը։ Արթուրը կարողանում է բարձր մակարդակով ղեկավարել իր ջոկը։ Դրա վկայությունն է հանդիսանում զորամասի հրամանատարության կողմից ստացած շնորհակալագրերը։ Սերժանտ Սարգսյանը զինծառայությունը կարևորում է նաև երիտասարդի կայացման, ինքնահաստատման տեսանկյունից, որը ցանկացած մարդու անհրաժեշտ է ոչ կյանքում, ցանկացած դժվարությունները հաղթարելու եւ ապագան ճիշտ կառուցելու համար։ Այս առումով զինծառայությունը կյանքի մեծ դպրոց է, որի ընթացքում ստացած գիտելիքները որևէ այլ տեղ ստանալ հնարավոր չէ։ Զինծառայությունից հետո Արթուրը շարունակել է ուսումը եւ հավատարիմ մնացել իր դավանած գաղափարներին։ 2020 թվականին Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի առաջին իսկ օրերից նետվել առաջնագից։ Նա իր կյանքը զոհաբերեց հանուն Արցախի գոյության։ Ավերժ Փարք Արթուրին ու հայրենիքի համար նահատակված բոլոր նվիրյալներին։ Հայազգի աշխարհարչակ զորավարը։ Աշխարհարչակ զորավար Յոհակիմ Մյուրատը, որին ուսումնասիրողներից շատերը հայ են համարում, եւ մեջբերում են նրա անվան հայկական տարբերակը, Հովակի Մուրադյան ծնվել է 1767 թվականի մարտի 25-ին։ Աղբյուրները Մուրատի ծննդավայր համարում են ֆրանսիական հարավի Լաբաստիդ գյուղը։ Սակայն նրա կենսագրության մեջ շատ են հարցականներն ու անհայտ էջերը։ Ուսումնասիրողներից, ովքեր պնդում են Մուրատի հայկական ցակումը, նրա ծննդավայրը համարում են Արցախի Կրկժան գյուղը։ Գերմանուհի Մագդա Նեյմանը իր հայերը նշանավոր աշխատության մեջ առանձին գլուխ է նվիրել Նապոլեոն Բոնապարտի հայազգի համար, այնուհետև նրա փեսա Նեապոլի թագավոր եւ համայն Ֆրանսիայի մարշալ Յուախիմ Մուրատին։ Մուրատի հայրը Ղարաբաղցի Մուրադյանը նամակագրական կապ ուներ Ամստերդամի հայերի հետ եւ որոշեց գնալ Եվրոպա, որ առևտրական կապեր հաստատի։ Մեկնելիս նա իր հետ վերցրեց պատանի որդուն Հովակիմին։ Երթուղին անցավ Աստրախան, Նիժնի Նովգորոդ, Մոսկվա, Լայպցիգ, Վեննա քաղաքներով։ Վեննայում նա բացեց Պանդոկ։ Հովակիմը դարձավ մարգիոր, բիլիարդի սպասավոր, սովորեց գերմաներեն, ֆրանսերեն։ Յուրատը գրվել է Յուաշիվ, Յուախիմ, նույնիսկ հայկական ձևով, Հովակին։ Անհանգիստ բնավորության տեր երիտասարդը շուտով հայտնվում է բանակում, միանալով հետելազորային կամավորական ջոկատին։ Սակայն այստեղ էլ ապագա զորավարը երկար չմնաց եւ դարձյալ անկարգության համար վտարվեց հետելազորից։ Իր համար ապագայի հերանեկարներ որոնելով Հովակիմը նետվեց ֆրանսիական հեղափոխության հորձանուտ։ Շուտով առիթ եղավ ցանոթանալու երիտասարդ գեներալ Նապոլեոն Բոնապարտի հետ։ Նապոլեոնը միապետականների ապստամբությունը ճնշելու համար ջոկատ է հավաքում որտեղ էլ 1791 թվականին հայտնվում է Մյուրատը։ Այս անգամ նրա մուտքը բանակ հաջող էր եւ ընդամենը 1 տարի անց ստացավ լեյտենանտի ուսադիրներ, իսկ 1793 թվականին Մյուրատն արդեն կապիտան էր։ Մյուրատի եւ Նապոլեոնի ընկերությունը երկար տևեց։ Մյուրատը մեծ առայություն մատուցեց Նապոլեոնին, երբ 1795 թվականին արյան մեջ խեղտեց Փարիզում միապետականների բարձրացրած ապստամբությունը։ Դրա համար հաջորդ տարի, ընդամենը 29 տարեկան հասակում, նա դարձավ բրիգադի գեներալ Իսկ եգիպտական արշավանքի ժամանակ 1799 թվականին ցուցաբերած ազնական քաջության համար դարձավ դիվիզիայի գեներալ։ Ամենամեծ ծառայությունը, որը յուրատմատուցեց Ֆրանսիայի ապագա կայսրին, թերևս 1799 թվականի Բրյումերի 18-ն էր։ Իշխանության գնացող Նապոլեոնը պայքարի ամենավճռական պահին հուսալեկված ուզում է նահանջել։ Միամ յուրատն է, որ կանգնեցնում է նրան, տարհամոզում, բացատրելով, որ նահանջելն արդեն ուշ է եւ իր ձորքով գրավում է parlamentin ու ձերբակալում 500 падգամավորներին, ըմբոստացոններին տեղում գնդակահարելով։ Արդյունքում Նապոլեոնը հայտնում է իշխանության բարձունքում եւ սկիզբ է դրվում աշխարհակահաղական նոր փոփոխությունների։ Որպես երախտագիտություն 1800 թվականին Նապոլեոնը Մյուրատին ամուսնացրեց իր քրոջ 18-ամյա Կարոլինայի հետ։ Մյուրատն արագ կարիերա ապահովեց իր համար։ Արդեն 1804 թվականին նա Ֆրանսիայի մարշալ էր, իսկ Նապոլեոնի կայսերական գահ բարձրանալու նախորդին Փարիզի նահանգապետը։ Սակայն դա բնավ պայմանավորված չէ Նապոլեոնի հետ խնամիական կապերով։ Նա քաջիրուխի զախ աչքի ընկել կայսրի բոլոր մեծ ու փոքր պատերազմներում։ Հատկապես Աուստերլիցի ճակատամարտում յուրատը փայլեց իր հեծելազորով։ Ճակատամարտից հետո նա տիրացավ Դյուսելդորֆին եւ դքսի կոչում ստացավ։ Իսկ հաջորդ տարի աչքի ընկավ ռուս-պրուսական կոալիցիայի ջախջախման մարտերում։ 1807 թվականին կնքված ռուս-ֆրանսիական տիլիզիտի հաշտությունից հետո յուրատը ռուսական կայսր Ալեքսանդր առաջինի կողմից արգելատվեց Սուրբ Անդրեի իշխանանշանով։ Յուրատն աչքի ընկավ նաև իսպանական արշավանքի ժամանակ, երբ 1808 թվականին 80 հազարանոց զորքով գրավելով Մադրիդը ճնշեց իսպանացիների ապստամբությունը։ Իսպանիայի թագավոր հրճակվեց Նապոլեոնի եղբայրը՝ Ժոզեֆ Բոնապարտը, որ մինչ այս Նեապոլիտանիայի թագավորն էր։ Մյուրատը երազում էր գահի մասին։ Որոշ ուսումնասիրողներ պնդում են, որ Նապոլեոնը նրան խոստացել էր Հայաստանի թագը, բայց դա այդպես էլ իրազ մնաց։ Նույն 1808 թվականին իհատուցումը ծառայությունների Նապոլեոնը Մյուրատին հանձնեց Նեապոլիտանիայի թագը Նա գաղ բարձրացավ Սարդինիային, որպես յուակիմ Նապոլեոն թագավոր։ Նա աշքի ընկել Բորոդինոյի, Դրեզդենի, Լայպցիգի ճակատամարտերում, առաջնորդելով ֆրանսիական հեծելազորը գրոհին։ Մանավանդ Բորոդինոյում նա աշքի ընկավ ազնական քաջությամբ ու դժվարինկացության մեջ զորք կառավարելու հմտությամբ։ Գտնվելով շրջապատման մեջ, յուրատը խելամիտ քայլերով կարողացավ խուսանավել, ինչը ֆրանսիական հետևակը օգնության կհասներ։ Միրատի ազնական քաջությունն ու հմտությունը գնահատում էին անգամ ռուսները, ովքեր գեներալից մինչև շարքային զինվորական բանակցությունների եւ շփումների ժամանակ չէին ཐակցնում իրենց հիացմունքը։ Միրատը մեծ հեղինակություն էր մանավանդ կազակների մոտ, ովքեր գնահատում էին նրա քաջությունը։ Ֆրանսիական եւ ռուսական բանակներում անգամ կատակով Միրատին կոչում էին կազակների արքա։ Նապոլեոնի Էլբայից փախուստից եւ 100-օրյա գահակալման ժամանակ Միրատը կրկին Ֆրանսիայի կայսրի կողմը բռնեց